الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهنا ارأف والطف بنا وأعزنا ولا تؤاخذنا بقبيح أفعالنا ولا تجازنا بسوء أعمالنا أنت الفعال لما تريد وإنا عبيد مسيئون من بعد عبادك طهرنا من قاذورات الجسمانية والحيوانية وخصنا بمددك المخصوص لعبادك الصالحين فأحينا بذلك قلوبنا وأرواحنا ودابنا ونبر سرائرنا وأصلح حالنا كل الإصلاح يا مولانا ويا سيدنا وردنا برداء من عندك حتى نهجب عن وصول أيدي الشياطين والنفس الأمارة بالسوء وصل وسلم يا ربنا على seyyidina seyyidil ebrari vel ahyar. Amin. Her şeyi görüp bildiği, her şeyden haberdar olduğu halde her zaman hilmiyle muamele edip günahlara düşen kullarına ceza vermekte acele etmeyerek onlara defalarca hakka rucu ve teveccüh imkanı lütfeden alemlerin Rabbi Yüce Mevlamıza, onun üzerimizdeki nimetleri adedince hamdü sena, biricik rehberimiz, sevgili önderimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, nezih ve pak aile efradına, her biri kulluk kahramanı ve tebliğ sevdalısı ashab-ı güzinine de çöllerdeki kum taneleri sayısınca salatu selam ediyor.'' topyekün insanlığın çeşit çeşit buhranlara sürüklenmek istendiği şu zor günlerde içimizdeki hüzün ve tasayı Rabbimize arz ediyor ve yüce huzurunda el pençe divan durarak bir kez daha içimizi döküyoruz. Ya Rabbena ve ya ilahena içler acısı halimize merhamet buyurup bize de re'fet ve lütufla muamelede bulunmanı ümit ediyor ve diliyoruz. Sana iman etmiş insanlar olmanın izzetini bizim gönüllerimize de duyur.'' İçine düştüğümüz bir kısım yakışıksız fiillerden dolayı bizi muahaze etmemen ve taksiratımızdan dolayı cezalandırmaman evvel ahir niyazımızdır. Sen dilediğini yapmaya muktedir yegane zat, biz ise senin bir kısım günahkar kullarınız. Ne olur cismaniyetin ve hayvaniyetin kirlerinden bizleri de arındır ve salih kullarını hususi inayet ve siyanetinle nasıl teyit buyurmuşsan bizi de öyle tutup destekle.'' nezd-i uluhiyetinden göndereceğin fevkalade ve sürpriz tecellilerle ölmeye yüz tutmuş kalplerimizi ve sönmek üzere olan ruhlarımızı ihya buyur. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa ihsan et. Sinelerimizi paklaştır. Gönüllerimizi pür nur eyle. Halimizi salaha erdir. Hem öyle erdir ki Ey biricik Mevlamız ve biricik Seyyidimiz, içimizde sadece salih düşünceler kalsın, ve kalplerimiz fasit bütün mülazalardan hatta onların kırıntılarından bile sıyrılsın. Rabbimiz yüce katından öyle bir rida ile biz muhtaç ve muştak kullarını giydir ki şeytanların ve durma dinlenme bilmeden hep kötülüğü emredip duran nefsi emmarinin zararlarından emin olabilelim. Bizim de Efendimiz bütün ebrar ve ahyarın da efendisi olan Hazreti Ahmedu Mahmudu Muhammed Mustafa'ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashabı güzine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin.